Koning Jojachen van Jeda was de sien van Jojakim. Koning Nebekadnezar van Babel het om in ballingskap weggevoer. Hij het al met Jojachen ook die leiers van Jeda, die ambachtsmense en ander opgeleide personen uit Jerusalem na Babel toegebring. Nadat dit gebeur het, het die Heere my een visioen laat sien van twee maankies met vijen wat voor de tempel van die Heere staan. In een van die maankies was daar vaars, rijp vijen. Die vijen in die ander maankie was sleg, so sleg dat geen mens dit kon eet nie. Die Heere het toe vir my gevra, wat sien jy, Jeremia? Ik het geantwoord, ik zie vijen. Sommige van die vijen is baie goed terwijl anders so sleg is dat een mens dit niet kan eet nie. Die Heere het toe vir my hierdie boodskap gegee, die Heere, die God van Israël sê, die gee vijen verteenwoordig die ballingen wat ik uit Jeda naar die land van die Babyloniërs gestuur het. Ek sal een oog oor hulle hou en kyk wat dit met hulle goed gaan. Ek sal hulle weer na jullie land toe laat terugkom. Ek sal hulle herstel en nie weer afbreek nie. Ek sal hulle nie ontwortel nie, maar hulle plant. Ek sal hulle ingesteldheid gee om my weer as die Heere te ag. Hulle sal weer soos my eie mense wees en ek sal hulle God wees. Hulle sal my weer heelhardig dien. Soos die slechte vye wat so sleg is dat niemand dit kan eet nie, sê die Heere, Zo so is koning Sedekia van Jeda en zijn leiers, die rest van die mensen van Jerusalem wat in die land achtergeblij het en die wat in Egypte woon. Ek behandel hulle soos vye wat te vrot is om te eet. Ek sal hulle een verskrikking en een onheil maak voor al die volken van die wereld. In al die landen waarin ek hulle sal verspreid, sal mense hulle verraag en met hulle spot. Hulle sal grappe oor hulle maak en sê, so lyk mense wat vervloek is. Ik zal zorgen dat geweld, hongersnood en pees hulle tref. Dit zal aanhou totdat daar niemand oor is in die land wat ek aan hulle en hulle voorouders gegee het nie.